وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الحديث العشرون عن مسعب بن سعد قال رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم أخرجه البخاري وفي رواية إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم وهذا أخرجه أخرجها النسائي هذه الرواية أخرجها النسائي حديث يا 20 حديث يا مصعب ابن سعد قال رأى سعد رضي الله عنه لذان سعد الله مرضيه أن له فضلا kwamba yeye ana ubora ala mandunahu kwa wale waliokuwa chini yake Saad alidhani kuwa yeye atakuwa ni bora kwa wale ambao waliokuwa chini yake ambao anawasimamia na kuwahudumia faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema mtume sallallahu alaihi wasallam hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum je mnanusuriwa na mnaruzukiwa isipokuwa ni kwa wale madhaifu wenu imana nyinyi mnanusuriwa na mnapata riski sababu ya kunusuriwa na sababu ya kupata riski zenu ni kwa sababu ya hao madhaifu wale ambao ni madhaifu waliokuwa chini yenu وفي riwaya انما ينصر الله هذه الامه bidhaifiha hakika si vinginevyo Allah anaunusuru umma huu kwa wale madhaifu wa umma huu yani Allah ananusuru umma huu kwa sababu ya wale wanyonge ndio sababu ya kupata nusra ya umma huu bidawatihim wa zile dua zao wa salatihim na swala zao wa ikhlasihim na ikhlasi zao ule utakasifu wao wa nia wazi kwa hiyo tunusuriwa na tunapata riski kwa sababu ya wale wanyonge pia vile vile Allah anaunusuru umma huu kwa sababu za wale wanyonge watu duni watu wa hali ya chini kwa sababu ya dua zao na sala zao na ikhlasi zao الفوائد الفائدة الأولى فيه عناية الإسلام بأمر الترابط بين جميع المسلمين دانية فائدة حديثه نهميز لو إسلام جامبو لما فنغمانو kati ya waislamu wote. Muislamu umehimiza jambo la mafungamano tarabut mafungamano na mshikamano kati ya waislamu wote الفائدة الثانية شمولية الإسلام في إعطاء كل ذي حق حقه ni kule kuenea kwa Uislamu au kukusanya kwa Uislamu katika kumpa kila mwenye haki haki yake kwamba Uislamu umekusanya kila mwenye haki na akapewa haki yake wazi umewakusanya watu wote na kila mmoja akawa ni mwenye kupewa haki yake anayostahili wa min akadi dhalika haqqu ad-du'afa li qillati an-nasir lahum na katika lililotiliwa mkazo zaidi katika jambo ambalo limetiliwa mkazo zaidi juu ya masala ya kila mmoja kupewa haki yake. Kwa hiyo miongoni mwa haki iliyotiliwa mkazo ni haki ya wale wanyonge, kwamba haki yao imetiliwa mkazo na Uislamu wale wanyonge, na sababu ya kutiliwa mkazo liqillati nasir lahum, kwa sababu ya uchache wa wale wenye kuwanusuru mara nyingi wanyonge mara chache sana kupata watu ambao wanaowanusuru e, Uislamu umempa kila mmoja haki yake na ukawa umetilia mkazo zaidi haki ya wanyonge na sababu ya kutilia mkazo ni kwamba mara chache sana wao kupata watu wa kuwanusuru ndio maana haki yake haki yao ikawa imetiliwa mkazo zaidi الفائدة الثالثة وفيه عظيم شأن الضعفاء ni ukubwa wa jambo la wanyonge ukubwa wa jambo la wanyonge kwamba wanyonge wana nafasi kubwa jambo lao ni kubwa walhadharu na kutahadhari min izdiraihim walhadharu min izdiraihim na kutahadhari na kutokuwa dharau yani watu watahadhari na kuwadharau wachukue tahadhari e, kutokuwa dharau au wanyonge wa ihmali shanihim na kupuuza mambo yao faida ya tatu ni kwamba ukubwa wa jambo la wanyonge kwamba wanyonge jambo lao ni kubwa na wamepewa nafasi na watu wanachukua wanatakiwa kuchukua tahadhari eh, wasije wakawadharau wanyonge na wala wasije kupuuza mambo yao hii ni faida ya tatu katika hadithi hii kwa hiyo simuone mtu ni mnyonge mtu ni dhalili ukachukua nafasi ya unyonge wake na udhalili wake kumdharau na kumdhulumu mtu huyu amepewa nafasi kubwa sana katika Uislamu sawa na miongoni mwa mambo yanathibitisha hayo hutuba ya Abubakar Siddiq radhiallahu anhu pindi alipofanya kuwa ni kiongozi aliwaambia enyi watu hakika mimi nimefanywa kuwa ni kiongozi wenu na wala si kwamba mimi ni mbora kuliko nyinyi mkiniona nipo katika kheri basi nisaidieni katika kheri hiyo na ikiwa mtaniona kwamba nipo katika batil basi ninyoosheni kutoka katika batili hiyo kisha akawaambia hakika yule mwenye nguvu kwenu nyinyi kwangu mimi ni dhaifu yule mbabe kwenu nyinyi kwangu mimi ni dhaifu pale ambapo atapotumia ubabe wake kwa ajili ya kuwadhulumu watu wengine basi huyo ni dhaifu kwangu mimi na yule mdhaifu kwenu nyinyi ambaye eh, dhaifu mara nyingi aweza kadhulumiwa kwangu mimi huyo ndio mwenye nguvu zaidi. Almuhim, masala ya wanyonge, haki zao zimetiliwa mkazo na uzito. طيب فائدة أن الفائدة الرابعة أن الصبر على الأقدار والاحتساب الحال من أسباب الإخلاص وقبول الدعاء أن الصبر على الأقدار فإذا أن حقيقة صبر جو يا قدر إذا الله نمتكونا صبرك كما قدري يا الله واحتساب الحال لكن في أبلي بيلي نكتراجي ثواب وتكمانا حالياك أنا صبيري لكن katika subira أنا تراجي ujira na malipo kwa Allah kutokana na hali yake min hilo ni miongoni mwa sababu za ikhlas wa qabuli dua na ni miongoni mwa sababu za mtu kukubaliwa nini dua na hili liko wazi kama lilivyokuja katika hadithi mtume akisema leo katika sahih bukhar ambayo hadithi albab hakika mnanusuriwa na mnapata riziki kwa sababu ya wale wanyonge wale wadhaifu kwenu nyinyi na hakika Allah ananusuru umma huu kwa sababu ya wale wanyonge kwa dua zao na swala zao na ikhlas zao الفائدة الخامسة فيه عدم احتقار المعروف كتكذراو jema faqad yughlaq baban min abwab an-nasr inaweza ukafungwa mlango miongoni mwa milango ya ushindi ya nusra sawa kuto kudharau jambo jema kwani inawezekana ukafungwa mlango miongoni mwa milango ya nusra bal qad yughlaqu babu nas bali inawezekana ukafungwa mlango wa nini wa ushindi kwa sababu ya kudharau jambo jema wazi na hapa kuna mazingatio makubwa inawezekana mtu Eh, si yawezekana lilivyo pia wewe ni baba wa familia au ni kiongozi wa sehemu fulani tayari mathalan uko juu yao kihali au kiwezo usiwadharau watu hao usiwadharau watu hao watekelezee haki zao kwani hao wamepewa uzito katika sheria na kuto kuwatekelezea inaweza ikawa ni sababu ya kufungua mlango pia wa misukosuko na majanga kama tulivyoona na hata kama wewe ndio unahangaika kutafuta riski na unawaletea isifikie hatua ukajiona basi kwamba eh, wewe ndiyo wewe kwa sababu hadithi yatuweka wazi kwamba tunanusuriwa na tunaruzukiwa kwa sababu ya hao nini wafa naam الفائدة السادسة أن دعاة الخير هم أولى الناس بمحبة الضعفاء wale walinganiaji wanaolingania katika milango ya kheri wanatakiwa kuwa ni mstari wa mbele wa mwanzo bimahabbati dhuafa kwa kuwapenda wale wanyonge wa musharakatihim na kushirikiana nao alamihim katika machungu yao wakashirikiana nayo katika machungu na maumivu wa amalihim na kushirikiana nao katika yale matarajio yao Hakika walinganiaji wanaolingania katika kheri wao wanatakiwa kuwa wa mwanzo katika mstari wa mbele kwa kuwapenda wale wanyonge na kushirikiana nao katika machungu yao na maumivu yao, lakini hivyo hivyo na kushirikiana nao katika malengo yao na matarajio yao. Wawe nao karibu kuwaliwaza na mengineyo pia ili waweze kufikia katika yale wanayoyakusudia wazi الفائدة السابعة وفيه تأكل العناية بشأن الضعفاء فإذا سابع ni mkazo katika himizo eh taakudi alinaya mkazo katika himizo bishani dhuafa la jambo au swala la madhaifu umetiliwa mkazo katika jambo la wanyonge taakudi bishani dhuafa ni taakudi alinaya bishani dhuafa ni mkazo katika himizo eh, juu ya swala la madhaifu wale wanyonge wabikhasatan na hususa idha kanu talabata ilmi hususan wanapokuwa ni wanafunzi wenye kutafuta ilmu ya kumtambua Allah tabaraka wa taala hilo limetiliwa mkazo zaidi watazama hao wanafunzi kwa nini hilo limetiliwa mkazo zaidi katika wanyonge na madhaifu wale wadhaifu ambao watakiwa kutazamwa zaidi huwa ni talabatul ilmi lisharafi manzilatil ilmi kwa sababu ya utukufu wa nafasi ya ilmu kwa sababu ya utukufu wa nafasi ya ilmu kwamba ilmu hii ina utukufu wa hali ya juu ikiwa ina utukufu wa hali ya juu la shaka pia na yule mwenye kuitafuta naye atakuwa na ubora wazi bisharafi manzilati ilmi kwa sababu ya utukufu wa nafasi ya ilmu wa fadhili ahlihi na ubora wa nini wa watu nini wenye kutafuta ilmu hii ni faida ya saba miongoni mwa faida ambazo zinapatikana ndani ya hadithi hii. Wazi? Kwa hiyo tusidharau watu, usiwadharau waliokuwa chini yako kwa sababu ya kuwasaidia, kuwaemelea na mfano wa hayo, kwani wewe unaruzukiwa kwa sababu yao na unanusuriwa pia vile vile kwa sababu yao, bali si hivyo tu, Allah tabaraka wa taala anaunusuru umma huu kwa sababu ya wale wanyonge na wale wadhaifu katika umma huu kwa zile dua zao kumwomba Allah na kule kuswali kwao na kule kuwa na nini na ikhlas na huo ndio ukamilifu wa hadithi hii ya 20 الحديث الحادي والعشرون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم واضح عن عبد الله بن عمرو kutoka عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الله awaridhie قال سيما qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema mtume sala amani ziwe juu yake man tatabbaba yule atakayejifanya tabibu man tatabbaba yule atakayejifanya daktari akaakti kwamba yeye ni daktari kavamia udaktari hali ya kuwa hanafani ya udaktari man tatabbaba yule atakayejifanya kuwa ni daktari wala yu'lamu minhu tibbu na wala haijulikani kutoka kwake yeye udaktari watu udaktari kautoa wapya ghafla tu kwamba mtu daktari fulani na haijulikani udaktari huo ameutoa wapi fahuwa dhaminun basi mtu huyo atakuwa ni mwenye kubeba dhamana wa dhaminun atakuwa ni mwenye kubeba dhamana wazi bimaana lolote litakayotokea atawajibishwa kama tutakapokuja kuona katika fawaid الفائدة الأولى من هذا الحديث فيه ذم من ادعى ما ليس فيه kuna kusema ubaya na kemeo kwa yule atakayedai jambo ambalo asilokuwa nalo manidaa atakayedai na kujitia kimbele mbele kwa lugha ya hapo asema kujipambanika sawa ma laisa fihi katika jambo ambalo hana taaluma nalo wa fihi sharafu mihnati tibbi al-abdan lakini pia vile vile faida ya pili ubora wa kazi ya udaktari wa mili sharafu mihnatu tibb ubora wa kazi ya udaktari al-abdan wa mwili kwamba kazi ya udaktari ni kazi bora kazi ya udaktari ile anasomea udaktari kwa ajili ya kuja kutibu mili basi ni miongoni mwa kazi zilizokuwa nini bora fihi sharafu kuna ubora mihnatu tibbil abadan wa kazi ya udaktari wa mili wazi قال الإمام الشافعي رحمه الله أسمى الإمام الشافعي الله مرحمه وإنما العالم علمان وإنما العلم علمان وإنما العلم علمان حقيقة vinginevyo elimu ni ilmu mbili ilmu din ni ilmu ya kuitambua dini wa ilmu dunya na ilmu ya kuitambua dunia فالعلم الذي هو للدين هو الفقه elimu ambayo ni ya dini ni fiqhi bimaana mtu kuwa na utambuzi katika dini ndio maana fiqhu hapa elimu ya dini ni mtu kuwa na utambuzi katika dini wal ilmu alladhi huwa lidunya na elimu ambayo ni ya hapa duniani huwa tibbu ni ilmu ya nini ya udaktari wazi maneno haya yapatikana katika adabu shafi'i wa manaqibu لابن أبي حاتم الرازي وكراسة هو موجا وقال أيضا كيشا كسيم إمام شافي ذي لذيله لا تسكنن بلدا لا يكونن فيه عالم ينبئك عن دينك ولا طبيب ينبئك عن أمر بدنك أسيما في إمام الشافعي ورحمه الله لا تسكنن بلدا أسيشك katika ووتي la yakunanna fihi alimun mji ambao hakuna mwanawazuoni mwanawachuoni hakuna katika mji huo yunabibuka an dinika atakayekuelezea wewe kuhusiana na dini yako usiishi katika mji huo usiende kukaa katika mji wowote mji ambao hakuna msomi atakayekuelezea kuhusiana na dini yako wala tabibun na wala usikae katika mji ambao hakuna daktari yunabiuka atakayekueleza an amri badanika, kuhusiana na jambo swala la mwili wako, waugua una tatizo gani? Hakuna daktari, usikae hapo. Kwa mji wote ambao hauna alim ambaye atakayekueleza kuhusiana na dini yako, usiishi katika mji huo, na mji ambao hauna daktari ambaye atakayeweza kujua tatizo la mwili wako na kukutibu, usikae katika mji huo. Wazi, maneno haya yanapatikana katika Tarikhu dimash ukurasa huo. طيب فائده ya tatu al-isharatu ila anna man idda'a ma laysa fihi fahuwa mufsid ishara kuwa yule atakayedai lile ambalo sio kuwa nalo huyo ni muharibifu huyo ni fisadi to akadai jambo asilokuwa nalo kama tulivyoona akadai kwamba ni dokta tu ghafla udaktari hajulikani kasoma wapi basi mtu atakayedai hilo hiyo ni ishara ya kuwa mtu huyo ni nini ni mufsid ni mharibifu utawaharibu watu shekhe utaharibu afya za watu utaharibu mili ya watu na ndio maana utakuwa umebeba dhamana katika hilo wazi naam na hii sio daktari jambo lolote tu mtu asilingie hali ya kuwa hana ujuzi nalo kavamia stelingi kwamba ni dereva haujasoma udereva utawatia watu mtaroni naam وفيه أيضا وجوب الضمان لما أتلف بدعوى التعالم فإذا أن ni uwajibu wa dhamana uwajibu wa dhamana dhaman kwamba mtu huyu atakuwa amebeba dhamana lima utlifa kwa yale au kile alichoharibu bid'a taalum kwa madai ya kujifanya msomi taalumu eh kwa madai ya kujifanya ajua bid'a kwa madai at-taalum ya kujifanya ni mjuzi kwa kile atakachoharibu atafanya nini atabeba dhamana sinaeleka vizuri طيب faida nyingine الفائده الخامسه وفيه انه اذا كان هذا في فساد الابدان ikiwa hili ni katika kuharibu mili Mtu akijifanya daktari akaharibu afya ya mtu anawajibika. Ikiwa hili ni katika kuharibu mili, fakaifa biman labisa thauba alulama, vipi iweje yule atakayejivisha vazi la wanawachuoni wataalama na akajifanya msomi wa afsada al walquluba na akawa ameharibu dini na nyoyo za watu la shaka kwamba mtu huyu atakuwa ni muovu zaidi kuliko mtu wa mwanzo yani ubaya wake ni mzito mno wazi na kwa sababu ikiwa atakuharibu mwili hichi ni kiungo anapokuharibu dini yako yake tayari anakuharibia hapa na pia vile vile anakuharibia mwisho wa huko unapoelekea almuhimu واضح وفيما يحسن ذكره هنا na katika mambo ambayo yapendeza kuyataja hapa tafautu duati alkhairi ni tofauti za walinganiaji wa kheri tofauti zinazokusudiwa hapa ni kwamba walinganizi wa kheri wana hali tofauti tofauti si tofauti za mizozo eh wana hali tofauti tofauti fi da'wati nas katika kuwalingania watu kullun bihasabi ilmihi, kila mmoja kutokamana nini na elimu yake. Wa fi kullin khair, na katika kila mmoja ana khairi yake. Wazi ni levo zao ziko tofauti tofauti, na wote wanalingania katika khairi, na kila mmoja ana khairi yake katika ulinganiaji. Wa innamal mahdhuru, na hakika si vinginevyo lile lililokatazwa almahdhur lililokatazwa an yata'alama ahadun ni mtu akajifanya msomi yani taalama alijifanya msomi so alisoma eh nafahamiana vizuri kuna taallama yataallamu taalluman wa taalama yataalamu taalumu yani alijifanya msomi wazi kwa lilokatazwa hapa ni ayataalama ahadun, ni kujifanya msomi eh, mtu yeyote fima la ilma lahu bih, katika jambo ambalo hana ilmu nalo. Fayalbisu thauba ghaira, sawa, anavaa nguo ya mtu mwingine. Fayadhuru nafsahu, anaidhuru nafsi yake. Wayadhuru ghairahu, na anawadhuru watu wengine. na hili limetajwa katika asharatu saa tuko moja eh? sawa يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا katika njia za kuiondosha ilmu ni Allah kuwachukua wanawachuoni mpaka panakuwa hakuna msomi sawa watu wanawachagua wajinga wale wapumbavu na kuwafanya kuwa ndio viongozi wanawauliza na wanajibu mwisho wanapotea na wanakuwa wenye kuwapoteza watu kuwapoteza watu wengine hawa ni mutaalimuna ni wale wenye kujifanya ni wasomi hali ya kuwa si wasomi kwa hiyo katazo ni kwa huyu ambaye atakayejifanya ni msomi hali ya kuwa hana ilmu na kuvaa vazi la wasomi anajidhuru yeye na kuwadhuru wengine waliha walidha na kwa sababu hii yaltabisu ala kathirin min muridi alislah eh, inachanganya yaltabis inachanganya eh, au wachanganyikiwa ala kathirin min muridi lislah wengi wale wenye kutaka islah wa bikhasati nashia hususan wale chipukizi wachanganyikiwa sana wengi ambao wanataka islah hususan wale chipukizi wanaoinukia wachanganyikiwa na nini alfarqu baina alalimi alladhi amarana Allah ta'ala bisualihi, wanachanganyikiwa kutofautisha kati ya mwanawachuoni ambaye Allah ametuamrisha kumuuliza wa baina ghairi alalim, na kati ya yule asiyekuwa msomi mimman futiha lahu baba fil khataba, katika wale ambao wamefunguliwa ufasaha wa kuhutubu au ibada au katika kufanya ibada au ilkitabatin au kuandika. Kwa wale ambao wenye kupenda islahi na kheri, hasa wale chipukizi wanachanganyikiwa katika kumtambua ni nani mwana wa chuoni ambaye Allah tabaraka wa taala ametuagiza sisi kumuuliza. Wazi? Tuko pamoja? Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ta sasa wale ambao ni chipukizi wanachanganyikiwa ni watu gani ambao ni wanawachuoni ambao Allah ametuamrisha turejee kwao kwa kuwauliza wanachanganya kati ya hao na wale ambao tayari wamejaliwa ufasaha wa kuhutubu eh, au kufanya ibada au kuandika wanachanganyikiwa maneno waqi kabisa endana na waqi tuliokuwa nayo wazi leo mtu akishakuwa anajua kuupepeta vizuri mimbar ni alimu mkubwa anaweza kuwakusanya watu akaleta visa vya chura na mende na mfano wake anaonekana ni msomi mkubwa na ndipo hata wakisimama baadhi ya ahlul khair katika maduat au talabatul ilm wakiwatahadharisha watu mfano wa hao utaona watu wanagawanyika makundi sasa mashehe wote hawafai isipokuwa wao ndio mashehe tu yule ni shekhe kwako wewe kwa mtazamo wako si shekhe kwa vigezo vya kielimu ndipo walipotahadharishwa pia vile vile watu wa batil wakiwepo akina Abudirogo wakiwepo akina Ilunga wakiwepo akina Ponda na mfano wa hao wale wapenzi wao wakaja juu kwa nini mashekhe washambuliwa hao si mashekhe si tunafahamiana vizuri lakini sisi hatupati tabu mfano mimi sipati tabu kumsikia mtu anayesema hayo huwa nikimsikia mtu asema hayo na uelewa wake kwamba ana haki ya kusema yule ni shekhi ndiyo muono wake huo lakini sisi kwa kutokamana na muono wake yeye la tunafahamiana vizuri kwa hiyo kuna tofauti wale wanawachuoni au wale maduat wanafahamu ni nani mwanawachuoni wa kurejewa kwake tunafahamiana vizuri na mwingine ni mzungumzaji amejaliwa kuhutubu kuandika na mfano wake hata kama ataandika bado pia hajafikia katika renki ya kusema kwamba huyu alimun min alulama kwamba ni msomi katika wasomi ambao ni wenye kuzingatiwa la tunafahamiana vizuri kwa hilo wachanganya watu wengi sana ndio maana wanapopigwa radi watu wa batili au wengine unasikia ah, jamaa wale si mashehe pia sitafahamiana zuri naam na hususan ukija hata katika miji yetu ala sabili mithali hebu angalia watu wanavyotofautiana katika maana ya shekhi kumtambua shekhi wewe kivaa kanzu yako hapa ukaenda barabarani pale apita kondakta kwenye daladala akamwambia shekhi ulama unakwenda aishakupa vyo vyote shekhi ulama sinaeleka vizuri yeye kile kitakayevaa kanzu na kofia na joho ni nani ni alimu mkubwa au ni shekhi naye pia huyu naye pia huyu tumzingatie katika maana yake ushekhe ndio la almuhim فموهبة الخطابة والكتابة وكثرة العبادة كل ذلك من أبواب الخير والفضل كباوة معنى كباجي الخطابة تكهتوب كومبوا كباجي توفساها وكهتوب walkitaba na ufasaha wa kuandika ukiandika watu wasema masha Allah wa kathratul ibada na wingi wa ibada kullu dhalika min abwabil khair yote hayo ni katika milango ya nini ya khairi wala halipingiki wal fadl pia vile vile ni katika milango ya ubora idha kana sahibuha ala ilmin atakapoyafanya huyo mwenye kuyafanya ikiwa ana ilmu lakini ma'a dhalika kulli lakini pamoja na hayo yote tabaqa alfutia mawqufatan ala alalim kuna jumla itiradhia hapa tabaqa alfutia wa bi khasatan fi alumuri wa bi khasatan fi alumuri alkadhira zitabaki fatawa hususan katika mambo makubwa kama unataka fatwa katika mambo makubwa fatawa zitabaki zenye kusimama kwa yule msomi ambaye anafahamika bisihhati almu'taqad kwamba itikadi yake ni sahihi wa salamati almanhaj na manhaji yake nini ni sahihi warusukh fil ilmi na kule kukita katika masala nini ya ilmu si kila mmoja akatoa fatawa si kila mmoja akatoa nini fatawa sinaelewana vizuri yale masala makubwa hayo yatabakia kwa wana wa chuoni baadhi ya ikhwa naam na sio kuparaga mambo kuvamia mambo ambayo hauna nini hauna ujuzi nayo kwa fatawa katika masala hayo makubwa itabaki kwa wale wanawachuoni lakini si wanawachuoni tu awe mwanawachuoni huyo anafahamika kuwa itikadi yake ni sahihi na manhaji yake nini ni sahihi Sinafahamiana vizuri? Elimu hii ni dini, lazima tutazame dini hii tunachukua wapi. Si waenda kuchukua fatawa kwa mtu mpiga ramli, mtu mchawi, mtu muovu, adui wa sunna, itikadi yake imepinda, manhaji yake ni mbovu, la yajuzu. La yajuzu. Tunafahamiana vizuri? Kwa sababu huwezi kujiaminisha na mtu huyo na una sababu ya kwenda kusoma kwake hali ya kuwa watu waliokuwa na itikadi sahihi na manhaji ilikuwa sahihi wapo pale hutopata faida isipokuwa ataenda kukutia nini shubha na kutia shaka katika haki ambayo uliokuwa nayo kwa haifai kwenda kusoma kwa watu wa nini wa batil watu wa batil haifai kwenda kusoma kwao watu wa bid'a watu wa shirikina sawa na mengineyo pia watu ambao wenye itikadi mbovu haifai kwenda kusoma kwa watu hawa naam wa hadha al-labs malizia maneno haya na huku kuchanganya sawa huku kuchanganya hili jambo ambalo linawachanganya watu sawa adamu tafriqi baina alulamai wa ghairihim huku kuchanganya kati e, ya kuto kutofautisha wanawachuoni na watu wengine jarra ala kathirin min mujtamaati almuslimin hilo limewaletea mengi sana jamii ya waislam limewaletea mambo mengi katika jamii za waislam nakabat eh matatizo maradhi na misiba wa wailat na vita alhurub walfadhiha mapigano watu wagombana kwa mambo haya hili la kutokutofautisha mwanawachuoni ni nani na asiyekuwa mwanawachuoni ni nani hilo limepelekea kuleta vurugu katika safu za waislamu katika jamii za waislamu kawaletea majanga kupigana katika wakati ambao fi waqtin hum ahwaju ma yakununa ila takatufi watarabut katika wakati au kipindi ambacho wana haja zaidi sawa ya kuwa na kusaidiana katika kusaidiana التكاتف بمعنى التعاون والتساعد والترابط na kushikamana hilo limegawa safu za waislamu kugombana na kuleta fujo katika kipindi ambacho walikuwa wana haja zaidi ya kushikamana na kusaidiana lakini yote hayo hakuna kinachopelekea hivyo isipokuwa ni nini ni jahala ujinga ni nini ni ujinga lau kama watu wengesoma basi hayo yangeondoka au yangepungua pia katika jamii hizo almuhim naktafi bihadha sallallahu ala nabina muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم